Handelinge, hoofdstuk 28 Nadat ons veilig aan wal gekom het, het ons gehoor dat die eiland Malta is. Die mense daar was baie vriendelik teenoor ons. Omdat dit begin reen het en koud was, het hulle vier aangesteek en ons allemaal daarby verwelkom. Paulus het een klomp hout by mekaar gemaakt en op die vier gegooi. Van die hutte het daar een slang uitgekomt, en dit het aan sy hand vasgebyt. Toe die mense die slang aan Paulus se hand sien hang, sê hulle vir mekaar: "Hierdie man moet beslis 'n moordenaar wees. Al is hy uit die see gered, wil die goddelike wraak hom nie laat lewe nie." Paulus het egter die slang in die vuur afgeskit en niks oorgekom nie. Hulle het gewag dat hy moet opswel of skielik dood neerslaan maar nadat hulle lank ruk gewag het en gesien het dat daar niks ongewoons met hom gebeur nie, het hulle van mening verander en gesê hy is 'n god. Daar was 'n plaas in daardie omgewing wat aan die hoof van die eiland, 'n man met die naam Publius, behoort het. Hy het ons vriendelik ontvang en ons 3 dae lank as sy gaste gehuisves. Publius se pa was in die bed siek aan maagkoors. Paulus het na hom toe gegaan en nadat hy gebid het, het hy hom die hande opgelê en hom gesond gemaak. Na hierdie voorval het ook die ander siekes op die eiland na Paulus toe gekom en hy het hulle gesond gemaak. Hulle het ons met baie geskenke vereer en toe ons vertrek, het hulle ons van alles voorsien wat ons nodig gehad het. Na 3 maande het ons vertrek met die Dioskuri, Alexandreinse skip wat daar oorwinter het. Ons het in Sirakuse gekom en 3 dae daar oorgebly. Daarvandaan het ons verder gevaar en in Regium gekom. Die volgende dag het daar 'n suidewind begin waai en na 2 dae was ons in Puteoli. Daar het ons gelowiges teë gekom wat ons uitgenooi het om 7 dae by hulle te bly. En so is ons na Rome toe. Die gelowiges daar het van ons gehoor en party van hulle het ons by die Appius Mark kom ontmoet en party by die drie herberge. Toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed geskep. Na ons aankoms in Rome het Paulus die vergunning gekry om op sy eie te woon met 'n soldaat om hom te bewaak. 3 dae later het hy die Joodse leiers na hom toe uitgenooi. Toe hulle bymekaar gekom het, het hy vir hulle gesê: "Broers, ek het niks teen ons volk of teen die gebruike van ons voorvaders gedoen nie. En tog as ek in Jerusalem gevange geneem en aan die Romeine uitgelewer. Hulle het my verhoor en wou my loslaat omdat daar geen rede was om my ter dood te veroordeel nie." Maar omdat die Jode daarteen beswaar gemaak het, is ek gedwing om my op die keiser te beroep. Dit beteken egter nie dat ek 'n aanklag teen my volk gaan inbring nie. Dit is dan die rede waarom ek u laat roep het om u te ontmoet en met u te praat. Ek is in hierdie boeye ter wille van hom vir wie Israel verwag. Toe sê hulle vir hom: Ons het geen briewe oor u van Judea afgekry nie en nie een van ons broers het berig oor u gebring of iets kwaads van u gesê nie. Ons wil graag hoor wat u dink, want al wat ons weet is dat daar oral teenstand teen hierdie rigting is. Hulle het toe 'n datum met hom afgespreek, en op daardie dag het daar nog meer mense na die plek toe gekom waar hy gebly het. Van vroeg die môre tot laat die aand het Paulus die koninkryk van God vir hulle verduidelik en hulle uit die wet van Moses en uit die profete probeer oortuig van Jesus. Deur sy uiteensetting het daar party oortuig geraak, maar ander wou nie glo nie. Hulle was dit nie met mekaar eens nie en het weggegaan. Maar Paulus het nog eers dit vir hulle gesê. Hoe waar is dit tog wat die Heilige Gees by monde van die profeet Jesaja vir julle voorvaders gesê het? Hy het gesê: "Gaan na hierdie volk toe en sê vir hulle: Julle sal hoor en hoor en tog niks verstaan nie. En kyk en kyk en tog niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak sodat hulle nie met hulle oë kan sien en met hulle ore kan hoor en met hulle verstand verstaan en hulle bekeer en ek hulle gesond maak nie. Julle moet nou goed verstaan dat God se boodskap van redding na die heidene nasies toegestuur word hulle sal luister. Paulus het 'n volle 2 jaar lank in die huis gebly wat hy gehuur het en hy het almal ontvang wat hom kom besoek het. Hy het die koninkryk van God verkondig en die mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering.